Badrut Tawhid studiyasi taqdim etadi. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز مجاهد أكا وكا برادرlar Xo'p, jihodga yordam berish va unga qatnashishni hil vositasini ikkinchi vositasi bu shahodatni Alloh subhanahu va taolodan chin dildan so'rashlik bo'ladi. U shahodatiki sayyidul bashar bo'lgan bashariyatning sayyidi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamki u shahodatni qayta-qayta orzu qilganlar. U kishi aytganlarki, "Vallazi nafsu Muhammadin bi yadihi lawadittu an aghzu fi sabilillahi fa uqtal thumma aghzu fa uqtal thumma aghzu fa uqtal." Muhammadni joni qo'lida bo'lgan zotga qasamki, men yaxshi ko'rardim, xohlardimki, Allohning yo'lida g'azot qilib qatl etilmoqli edi. So'ngra yana Alloh yo'lida g'azot qilib qatl etilmoqli edi. So'ngra yana g'azot qilib Alloh yo'lida qatl etilmoqli edi, xohlardim deb butun bashariyatning sayyidi, payg'ambarlarning xotami Muhammad sallallohu alayhi vasallam mana shunday orzu qilganlar. Ya'ni mana shu shahodatni kishi chin dilidan uni orzu qilishi kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qilib aytadilarki, boshqa bir hadislarida Imom Muslim Sahl ibn Hanifdan rivoyat qilgan hadisda Man sa'alalloha ta'ala shahadata bi sidqin ballaghahu Allohu manazila shuhada va in ma ta'ala firoshihi. Kimda kim Allohdan chin ko'ngildan shahodatni so'raydigan bo'lsa, garchi u o'zini to'shagida vafot etsa ham Alloh unga shahidlik martabasini beradi dedi. Ya'ni Xo'p, ya'ni bu yerda hadisda aytilyaptiki, chin dildan shahidlikni xohlaydigan bo'lsa, garchi u to'shigida o'lsa ham, vafot topsa ham Alloh unga shahidlikni beradi, deyapti. Xo'p, chin dildan qanaqa bo'ladi? Chin dildan shahidlikni xohlashlik bu Muhammad sallallohu alayhi vasallam qayta-qayta orzu qilib, orzu qilgan, so'ragan bu shahodat ne'matini chin dildan so'rashlik qanday bo'ladi? Desa, Shayx Abdullah Azzam rahimahulloh Alloh kishining shahodatini qabul qilsin aytadiki, chin dildan so'rashlik bu deydi shahidlik jangga chiqishlik bilan bo'ladi dedi. Ya'ni bir kishi shahodatni chin yuragidan orzu qiladigan bo'lsa shahidlikni, u kishi deydi g'azot qilishlik kerak bo'ladi. Handaqlarda jang maydonlarini lozim tutishlik kerak bo'ladi dedi. Lekin kishiki deydi shahidlikni men orzu qilaman deb aytsa-yu deydi, lekin hayotida deydi g'azotga chiqmaydigan bo'lsa, jangga chiqmaydigan bo'lsa deydi, bu deydi u shahidlikni orzu qilmabdi deydi. Bunga emas, bu hadis bunga aytilgan emas deydi. Bu chin dildan so'ragan inson ana shu Alloh subhanahu va taolo aytgan naqawalav aradul xuruj la'addu lahu udda. Agar ularda jihodga chiqish niyati bo'lganda, ular tayyorgarlik ko'rib qo'yardi dedi. Ya'ni tayyorgarlik ko'radi, jihodga harakat qiladi, borini sotadi, sotib hijrat qiladi, jihodga chiqadi, jang maydonlarida qatnashadi, janglarga chiqadi. Ana shunda endi unga shahidlik yetmasdan to'shagidan vafot etsa, keyin bunga shahidlik ajri beriladi. Chunki bu chin yuragidan buni xohladi. Yo'inki jangga shu jihodda niyat qilib vatandan chiqib kelayotgan vaqtida yoki qalbidan shu chiqishlikni ixlos bilan niyat qilib turgan vaqtda unga bir vafot yetadi, bo'lmasa o'lim yetsa, bu nima bo'ladi? Bunga ana shu shahidlik ajr beriladi dedi. Ammo dedi Shayx Abdul Azam aytadiki, Ajabki dedi hozirgi insonlarga dedi so'rasizki dedi shu Muhammad sallallohu alayhi vasallam qayta-qayta orzu qilgan shahidlikni xohlayman, orzu qilaman men ham dedi dedi, lekin hayotiga qarasangiz dedi qavat-qavat uy solayotgan, yiliga mashina almashtirayotgan dedi. Bu bu bilan shahodatga erishilmaydi dedi. Shahodat munaqqa talab qilinmaydi. Hmm. Demak, shahodat bu xossat aynisi o'zbeklara u oshxonalardan yoki u choyxonalardan, somovorlardan haftasiga oshib, kuniga oshib o'yladan talab qilinmaydi shahodat. yoki bozorlardan talab qilinmaydi, yo shahodat Rossiyadan talab qilinmaydi, Rossiyaga borib ishlab, u yerlarda yurishda talab qilinmaydi, balki shahodat bu shahodatiki buni payg'ambarlar orzu qilgan. Qarang, payg'ambarlarni Sayyid Muhammad alayhisolamga orzu qilyapti. U kishiki jannatiyligida shak shubha yo'q bo'lgan mana shu zot shahidlikda darajasi shu darajada ulug'idiki, hatto shu kishi orzu qilyapti. Qayta-qayta orzu qilyaptiki, qarang, 3 marotaba aytdi. Alloh yo'lida g'azat qilsam, shahid bo'lsam deb shu kishi ham orzu qilyapti. Va bu kishini shunday shahodatga targ'ib qildilarki, o'zini ummatlarini ashablari, yonidagi sahoba ikromlari aksari aksari mana ko'pi shahodat topib ketdi bu dunyodan. ko'pi. Ya'ni ular mana shu shahidsiz bo'lib ketishlikni, shahodat ne'matini topmay ketishlikni o'zlariga qattiq bir baxtsizlik deb bilishgan. Ular shunday tarbiya topishgan. Mana shu shahidlikka ular qattiq bir ularda qiziqish bo'lganki, chunki bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tarbiyasidir. Xo'p, keling mana shuning uchun biz mana shu tarbiyani olgan sahoba ikromlar va salafi solihlardan ba'zi bir lavhalarni keltirsak, biz ham mana shu shahodatga talpinish, shahodatni chin yurakdan xohlash qanaqa bo'lishligini tushunib olamiz inshaalloh. Mana hokim Sa'd ibn Abu Waqqas roziyallohu anhu dan rivoyat qilingan qiladiki, Sa'd ibn Abu Waqqasdan u kishi aytadi. Menga dedi Abdullah ibn Jahsh aytdiki, Uhud kunida "Ke birodar, ikkalamiz Allohga duo qilaylik" dedi. Uhud jangidan oldin ikkalamiz dedi bir chekiga borib Alloh subhanahu va taologa duo qildik dedi. Hmm. Shunda dedi, birinchi men duo qildim dedi Sa'd. Ey Allohim, menga shunday bir dushmanni yo'liqtirginki, g'azablik bo'lsin, u quvvatli bo'lsinki, u bilan men olishay, jang qilay va uni ustidan men g'olib bo'lay dedi. Ustidagi narsalarni men g'animat qilib olay dedi. Va shunda endi Abdulloh ibn kishi endi sen duo qil deganda u duo qildiki, "Ey Allohim, menga ham g'azabi qattiq bo'lgan, quvvatli bir dushman yo'liqtirgin va u bilan shunday men jang qilayki, u meni qatl etsin. Seni yo'lingda men shahid bo'lay. So'ng u meni burunlarimni, quloqlarimni kessin" dedi. Va shunda men qiyomatga shu holatda seni oldinga tirilib borayki, shunda sen so'raysanki, "Ey Abdulloh, qani seni bunning, qani seni qulog'ing?" deb so'raganingda, "Ey Robbim, men senga aytamanki, seni yo'lingda meni bunning qulog'im kesildi" deb aytsam, "Ya Robbi" deb duo qildi. U ertasi kuni shu duosiga Alloh subhanahu va taolo ijobat qildi. Haqiqatda bir dushmanga yo'l o'tdi, kuchli dushmanga, u kishini jasadini jasadini shunday musla qilingan holatda topdi Sa'id ibn Waqqas. Yani, Sa'd ibn Waqqas qaraganda vaqtlarida u kishining burunlari, quloqlari kesilgan holat dedi. Xo'p, yana Ibn Ishoq rivoyat qilishicha musulmonlarning qo'shini Mo'ta jangga ketayotgan vaqtida mujohidlar bilan musulmonlar haylashayotgan edi. Jihodga Mo'ta jangiga kuzatishyapti musulmonlar. Shu vaqtda Abdullah ibn Abu, Abu Abdullah ibn Ravoha roziyallohu anhu bu kishi vidolashyatib kishilar bilan, musulmonlar bilan yig'lab yubordi. Shunda kishiga aytildiki, sen nima yig'layapsan? Nimaga xafasan deganda u kishi aytdiki, meni yig'latgan narsa, ya'ni bu dunyoni muhabbat emas. Men bu dunyoda yashaganman yo'q. Men bu dunyoni xohlamayman. Oila bola chaqadan emas meni yig'latgan narsam. Lekin mana bu oyat meni yig'latdi dedi. Astaudu billah va in minkum illa variduha kana ala robbika hatman maqdiya. Thumma nunajjil ladina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jithiya. Sizlardan har biringiz unga tushuvchidirsiz jahannamga. Bu Parvardigoringizni amriga binoan vojib bo'lgan hukmdir. So'ng taqvodor bo'lgan zotlarni undan qutqarurmiz va zolim kimsalarni tiz cho'kkan holatlarida jahannamda qoldirurmiz. Maryam surasi 71-72 oyatlar. Mana shu oyatlarni o'qidida, mana shu oyatda men qo'rqamanki dedi. Ana Alloh taolo hammani jahannamga tushiramiz deyapti, illo muttaqilar qutqarib chiqarib olamiz, mu'min muttaqilar deyapti. Shu yerda men qolib ketishim mumkinmi deb qo'rqayapman dedi. Shu jahannamda dedi. Mana shu oyatda men qo'rqaman, lekin dunyodan men ayrilishdan qo'rqayotganim yo'q. Mana shu oyatdan qo'rqayapman dedi. Shunda ba'zilar aytdilarki, duo qildiki, mayli islomga bor kelinglar. Alloh taolo sizlarni hifz himoyatda saqlasin, tinch omon yana sog'lom vataningizga qaytinglar deganda Abdulloh ibn Ravoha ularga she'r qilib, bayt qilib javob berdiki, unday bo'lishni xohlamayman, ya'ni men qaytishni xohlamayman deganda o'zini shahodatga bo'lgan orzusini she'r qilib aytib berdi. U kishi aytdiki, Rahmondan so'rarman mag'firat, va xotima zarbasin. Bir zarbaga kuchli qo'ldan yurak jigar qolmasin. Jasadimni ko'rganlar subhanalloh desinlar. Oliy maqom shahodat ne'matini topibdi, mashaalloh desinlar, deb she'r o'qidi. Musulmonlar so'ngra musulmonlar kuzatib qolishdi. Bular keyin jangga ketishdi Rumni qarshisiga. Va bu jangda Abdullah ibn Ravoha roziyallohu anhu 3-qo'mondon chi edi. Ya'ni Ja'far ibn Abu Talib, Zayd ibn Horisalar ham qo'mondon bo'lgan. Ikkalasi shahid bo'lgandan keyin bu kishi qo'mondonlik qilgan va bu kishi ham mana shu jangda shahodat ne'matini topdi. Alloh bulardan hammalaridan Alloh subhanahu va taolo rozi bo'lsin. Xo'p, Zayd ibn Aslamning aytishicha Umar ibn Hattob roziyallohu anhu shunday duo qilar ekanki, "Ey Allohim, men seni yo'lingdagi shahodatni so'rayman va Rasulingni shahrida, ya'ni Madinai Munawvarada mana shu yerda shahidlik topishingni sendan so'ranaman." deb so'rar ekan. Va shu duosiga bino shu duosiga Alloh subhanahu va taolo ijobat qildi. Bu kishi mihrobda shahidlik ne'matiga yetishdi. Ya'ni Madinai Munawvarada bu kishi shahid bo'ldi. Va yana mana Uhud kunida ham Zayd ibn Zayd ibn Hattob degan ukasi bo'lgan Umar ibn Hattobni shu ukasi ikkalasi shu jangga kirishdan oldin aytgan ekanki, Umar ibn Hattob sovutni bermoqchi bo'lgan ekan ukasiga. Sovutni ol deb. Ya'ni savotni sen olgan sovutdi deganda u aytganki, ekan, "Yo'q, men ham taxminman. Men ham xuddi sen orzu qilganda dedim, men ham orzu qilyapman" deb ikkalasi jangga sovutsiz kirib ketishgan ekan. Lekin ikkalasi ham bu jangda shahid bo'lmagan, keyinchalik shahid bo'lishgan. Ukasi Zayd ibn Hattob bu kishi nimada bo'lgan? Yarmuk jangida shahid bo'lgan. Umar ibn Hattob mana mehrobda shahid bo'lganlar. Hoy, yana Imom Zahabiy Salim ibn Omirdan qilgan rivoyatda u kishi aytadi: Men deydi Jarroh ibn Abdulloh Hakamiyning huzuriga kirsam, u bilan uni boshqa bir qo'mondonlari bir to'da qo'mondonlar u yerda duo qilib ekan dedi. Men ham dedi keldim-da ular qo'shilib duo qilib ketdim dedi. Ke duodan keyin u aytdiki menga ey Abu Yahyo, bilasanmi biz nimaga qo'l ko'tarib duo qilayotgan edik dedi. Yo'q, men bilmadim, sizlar duo qilayotganingizni ko'rib men ham duo qildim dedi. Shunda ular aytdiki biz Allohdan birontamiz qolmasdan shahidlik bo'lishini duo qilyapdik dedi. sen akkalab shunga qo'shilib qolding deganda dedida dediki bu kishi aytadiki shu Salim ibn Omir aytadi, o'sha kuni ertasi kuni bo'lgan jangda dedi, mana shu duoda qatnashganlardan birontasi qolmadi dedi. Endi chin yurakdan Allohdan shahidlikni so'rab kirib ketishdi, birontasi qolmadi dedi. <clears throat> Bular qalbidan so'raganki Alloh subhanahu va taolodan, qarang Alloh subhanahu va taolo mana bularga shahodat ne'matini berdi. Xo'p, Ibn Umar, Ibn Muborak, Hamid ibn Hiloldan rivoyat qiladi. Asvat ibn Kulsum jihodga borib shunday duo qilgan ekan. Ey Allohim, meni bu nafsim seni sevishligini, seni yaxshi ko'rishligini da'vo qilyapti. Agar haqiqatda bu shunaqa o'zini sevgisida, senga bo'lgan sevgisida shunaqa rostgo'y bo'ladigan bo'lsa, meni degan ekan, ya Robbi, o'zingga uchrashni nasib qilgin, shahodat ne'matini nasib qilgin. Agar bu mana shu nafsim shu da'vosida kazzob bo'ladigan bo'lsa, senni sevishligida kazzob bo'ladigan bo'lsa, seni yo'lingni qatl etkizganda buni jasadlarimni yirtqich hayvonlarga yedirib yuborgan degan ekan. Xo'p, Amr ibn Nas roziyallohu anhu ham u kishi ham aytadiki, men dedi ukam Hisham bilan Yarmuk jangida ishtirok etdik. Undan dedi kechasi dedi Alloh subhanahu va taolodan shahidlikni so'rab chiqdik dedi. Amr ibn Nas Allohdan shunday duo qildik, ya Robbi bizga shahodat ne'matini bergin deb ikkalamiz duo qildik dedi. Ertasi kuni deydi, ukam shahid bo'ldi, men qoldim deydi. Shuning uchun shu Amr ibn Os roziyallohu anhu Hisham ibn Os bu ukasi bo'lgan. Bu kishi Ka'bani tavof qilayotgan vaqtda keyinchalik shu jangdan keyin ba'zilar Ka'bani atrofida musulmonlar turib aytishgan ekanda, Amr ibn Os afzalmi yoki Hisham ibn Os afzalmi? Qaysi biri afzal? Akukalardan deb bahs qilishayotgan bo'ladi. Uni eshitib qoladi bu kishi, tavof qilyapti. Keyin tavofini tugatadida, ularni oldiga keladida, birodarlar dedi, hozir shu gaplaringizni men eshitib qoldim dedi. Kimimiz afzalligini bilmoqchi bo'lsa, mana bu qissani aytib berma, shuni xulosa qolasizlar deb hozirgi gapni aytib beradi-da. Ya'ni ikkalamiz Allohdan shahidlik so'radik, ukam bilan dedi. Yarmi kunida, lekin Alloh subhanahu va taolo ukamga shahidlikni berdi, ertasiga menga bermadi. Shundan bilib olaringlar kim afzalligini dedi. Xo'p, mana yana Badr jangi kunida sahobalarni intilishligi shahodatga. Imom Muslim rivoyat qilgan, Anas ibn Malikdan rivoyat qilgan hadis Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Badr kunida sahoba ikromlarini jangga undab shunday deb xitob qildilarki, "Qumu ila jannatin arduha samawati wal ardu." Ey musulmonlar, ya'ni jannatga shoshinglar, jannatga turinglar, uni kengligi yer va osmonchalik bo'lgan jannatga shoshinglar, turinglar jannatga deb xitob qildi. Shu vaqtda Umar ibn Humom roziyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan so'radi: "Yo Rasululloh, jannatni keylik yer osmachi deysizmi?" dedi. Deganda, "Ha, shunaqa" deganda, "Bay bay bay bay" dedi. Ya'ni nimaga sen bay bay deding deganda, ya'ni men jannatni bu, bunday darajada go'zalligidan, shunaqa joy ekanligidan men dedi, ya'ni ajablanib ketdim dedi. Va men shuni orzu qildimki, shu yerdan bo'lishiydi dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, sen sen o'sha yerdansan dedi. Ya'ni jannat ahlidansan dedi. Shunda u kishi o'zini xaltasidan xurmolarni chiqardi-da, xurmolarni yeya boshladi. Xurmo niyatida va aytdiki, ajib dedi. Men jannatni xush xabarni xush xabarlantirsam u xurmoni shu yegungachalik agar men miqdorchalik yashasam, uzoq yashabman bu dunyoda dedi. Jangga kirib ketdi va to'g'ri shahid bo'lgungacha jang qildi. Va va shahid bo'ldi. Hop yana Ibn Muborak Anas ibn Malik roziyallohu anhu da rivoyat qilingan mana voqea u kishi aytadiki Anas ibn Malik Yamoma kunida dedi Sobit ibn Qays roziyallohu anhu oldidan o'tib ketyapsam dedi, xushbo'ylanyapti dedi, atirlar sepyapti jangda dedi. Keyin bunga borib bu kishi xato tushungan ekanda boshida. Aytgan ekanki, hamma musulmonlar jang qilsa-yu, jangga tayyorgarlik ko'rsa, siz atir sepasmisiz degan ekanda. Shu yurakka sig'yaptimi deganda, hozir hozir jiyan degan ekanda. Hozir boraman men, bu kishi yoshi kattaroq bo'lgan ekan, mana hozir boraman jangga degan atirlarni sepib olib turib kirib ketgan ekan. Aslida bu kishi, ya'ni jangga shunaqa atir sepib kirib ketar ekan. Ya'ni shahidlikka u xafa bo'lib emas, balki u xushbo'ylanib, ya'ni bunga xursand bo'lib kirib ketishar ekan salaflar. Hozir mana jiyan deb turib, keyin atirlar sepib bo'lib, qurol aslahasini olib jangga kirib ketgan ekan va mana shu jangda u kishi shahid bo'lgan ekan. To shahid bo'lgungacha jang qilgan ekan. Xo'p, mana Imom Nasoiy Ya'ni bular shuncha mana salaflarimiz bunchalik jihodga intilishining sababi ular shahidlikni qanchalik ne'mat ekanligini ular Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan ko'p eshitgan edi. Va ana shuni eshitgan hadislardan bitta hadis bu yerda bittasini keltiramiz. Anas ibn Malik roziyallohu anhu rivoyat qilinadiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: yu'ta min jannati يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقول الله له يا ابن آدم كيف وجدت منزلك فيقول Allah sal wa tamanna فيقول الله سل وتمنى فيقول أسألك dunya fa إلى fi sabilika 10 marrat wa dhalika lima yara min من ash-shahada qiyomatda Allah subhanahu wa ta'ala jannat ahlidan bo'lgan bir kishini olib keladi. Va unga Allah subhanahu wa ta'ala aytadiki: "Ey odam bolasi, manzilingni qanaqa topding? Joying qanaqa ekan?" dedi. Deganda u aytadiki, "Ya Robbi, chiroyli joy topdim, yaxshi joy topdim" deydi. So'ra va orzu qil deganda u banda aytadiki, "Ya Robbi, meni yana bu dunyoga qaytargin va seni yo'lingda 10 marotaba shahid bo'lay" deydi. 10 marotaba qatl etiladi deydi. Nimaga? Lima yaro min fazli shahada, shahodatni fazilatini ko'rganidan. Shu darajada Alloh subhanahu va taolo shahidlarga qiyomatda shunaqa bir ehtirom beradiki, jannatda shu darajada ehtiromki ularga, hattoki mana hadislar shuni anglatadiki, oddiy musulmonlardan farishtalar xabar olib turadi. Farishtalar kamchilikni so'rab turadi. Shahidlardan Alloh so'raydi. Nima kamchilik bor? Sizlarga nima yetishmayapti deb Alloh o'zi so'raydi shahidlardan. Ya'ni mana shu darajalarni ko'rib turib, ya'ni Alloh u shahidlarga berayotgan ne'matlarni ko'rib turib, qarangki jannatga kirgan hech bir kishi bu dunyoga qaytishni xohlamaydi, illo shahid xohlar ekanda. Yana Alloh subhanahu va taolo meni qaytarsa-yu, yana shahid bo'lsam deb, qarang, 10 marotaba shahid bo'lsam deb Allohdan so'raydi, deyapti. Bu demek jannatni deyapti. Qarang, jannatga erishib i̇bn Ibn Nuhas buni sharhida aytadi-da. Jannatga erishib, jannatdagi shuncha ne'matlarni ko'rib turib, yana bu dunyoni qaytib 10 marta shahidlikni orzu qilib tursa, dedi. Biz qanday qilib shu razil dunyoda turib dedi, mana shunday qiyinchilik, mashaqqat dunyosida turib dedi, biz orzu qilmasak dedi. Bir marta shahidlikni orzu qilmasak dedi. Uyatmasmi deyapti-da? Mana qarang, Bu shahidlikni hadislarni shunchalik tushungan ediki, hattoki jihodda qolishlikka uzri bo'lgan sahoba ikromlar ham ular o'zlarini bostira olmasdi. Yosh bolalar, kattalar ham bu shahidlikka qattiq talpinishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni shahidlikka qilgan targ'iblaridan istifoda olgan, ana shu targ'ibotlaridan ta'sirlangan sahoba ikromlar, mana yoshi ulug' sahobalardan bo'lgan Husayl ibn Jobir va Sobit ibn Vaqsh bu ikkalasi yoshi ulug' kishilar edi. yoshi keksa bo'lgan kishilar edi. Uhud kunida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularni qoldirib qo'ygan edi jangdan. Ya'ni sizlar uzrlisizlar, yoshingiz katta insonsizlar deb qoldirgan edi. Ayollar bilan, yosh bolalar bilan qolingan edi. Ular uzri bor edi. Musulmonlar jangga ketdi Uhudga. Shular chodirda qoldida ikkalasi ikkala chol bir-biriga gapiryapti. "Ey birodar" dedi, "yashasak bu dunyoda Alloh qasamki, qolsa bir 5 kunmi kunimiz qolgandir, qolsa." Bugun bormizmi, ertaga yo'qmiz noma'lum. E, o'zi bu dunyoga bir marta kelamiz. Shu jangdan ham qolib ketamiz. Keyin undan ko'ra shahid bo'lib ketaylik deb ikkalasi ikkala chol kelishdi-da. Bo'lmasam ularni qoldirib ketgan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Orqadan ularga jangga yetib olishdi. Va jangga qo'shilib ketishdi. Jangga qo'shilgan vaqtda ya'ni bu yerda Sobit ibn Vahsh roziyallohu anhu mushriklar qatl etdi, shahid bo'ldi. Ikkala choldan bittasini. Ikkinchi chol bu Huzayfa ibn Yamon, Huzayfatul Yamoni edi, otasi edi. bu Husayl ibn Jabir edi. Buni musulmonlar adashib qatl etib qo'yishdi. Ya'ni mushriklardan deb o'ylashdida, buni qatl etib qo'yishdi. Shunda Huzayfa dadasini ko'rdi, "Ey birodarlar, meni dadam" dedi. Lekin qatl bo'lgan edi. Shunda musulmonlar aytdilarki, Subhanalloh biz bilmay qopmiz, dadangizligingizni bilmay qopmiz, mushriklardan deb o'ylabmiz deganda u aytdiki, Alloh gunohlarni kechirsin dedi. U Rahmonur Rahim, G'afurur Rahim, gunohlarni kechiruvchi rahmli zotdir. Alloh sizlarning gunohlaringizni kechirsin dedi. So'ng Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jangdan keyin hunini, ya'ni diya pulini bermoqchi bo'ldi. Dadasini musulmonlar qatl etgani uchun xatoan hmm. diyasini bermoqchi bo'lganda bu kishi olmadi. Alloh uchun men kechirdim dedi. Deganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamda Huzayfatul Yamoniyga muhabbatlari yanada ziyoda bo'ldi. Xo'p, bu yoshi keksa kishilar edi. Qarang, jangga qiziqqanini qarang, mashalloh. Ya'ni shunday kishilar bo'lar ekanki, tarixda shunday shahidlikni orzu qilib, qoshlari, qovoqlari hatto tushib qolgan, ko'zlari to'silib qolgan yoshi kishi, yoshi buyuk kishilar ham chiqishar ekan. Yoshi ulug' kishilar ham chiqishar ekan. Mana yana ana shunday yoshi ulug' kishilardan biri Sila ibn Ashyam Adavir u kishiga Sila ibn Ashyamga qavmidan bo'lgan bir kishi aytdiki, "Ey Abu Sahbo" dedi. "Ey Sila" dedi, "Men sizni tushimda ko'rdimki" dedi, "Menga bitta asal berilibdi" dedi. Menga bitta idishda asal berilibdi. Sizga dedi, ikkita idishda asal berilibdi dedi. Shunda aytdiki, yaxshilikni ko'ribsan, sen tez kunlarda Alloh yo'lida shahid bo'lasan. Men esa o'g'lim ikkalamiz shahid bo'lamiz ekan dedi. Tushuni shunday ta'bir qildim. Keyin hop keyin jang boshlandi. U o'g'li bilan chiqqan edi. Jang boshlangan vaqtda turklar bilan Afg'onistonda Sijiston degan yerda jang bo'layotgan bo'lgan ekan. Shunda rosa jang qizigan vaqtda u o'zini o'g'liga aytdiki, endi otada o'g'liga rahmat kelta aytdiki, o'g'lim bir onangning oldiga qaytgin dedi. Deganda u o'g'il aytdiki, "E, dada" dedi. "O'zi shahidlikka intilasizmi, meni qaytaryapsizmi?" dedi. "Boringiz, qaytingizda ayamga siz ko'proq keraksiz" dedi. <laughs> siz o'z kompetensiyaga o'zingiz keraksiz dedi. Deganda u aytdiki, "Yo'q" dedi, "Menga shahidlik kerak" dedi, "Bo'lmasam jangga yurib kelamiz" ham dedi. Ikkalasi jangga kirib ketdi, o'g'li shahid bo'lguncha jang qildi, shahid bo'ldi. Orqasidan dadasi ham shahid bo'ldi. Shu vaqtda bu kishining yoshi 130 dedi dedi qarang. 132 kirgan qariya shahid bo'ldi. So'ngra endi buni ayolini ham tarbiyasini qarangki, muoza u kishidan u ayoldan Alloh rozi bo'lsinki, ayollar keyin uni oldiga eri bilan o'g'li shahid bo'lgandan keyin ta'ziyaga kelganda aytgan ekanki, kimda kim Alloh menga bergan bu ne'matni, erimni topgan shahodatini, o'g'lim shahodatini tabriklagani kelgan bo'lsa uyimga kirsin degan ekan. Kimda kim azob bildirgan kelsa ketaversin degan ekan. Men azob ochmayapman degan ekanda, xotini ham. Alloh ulardan rozi bo'lsin. Xo'p, bu yosh ulug' kishilarida. Bunaqalar ko'p. Biz qisqa-qisqa keltiryapmiz. Xo'p, yana endi yoshi kichinalardan ham qarang. Bu yerda Sa'd ibn Abu Waqqas roziyallohu anhu aytadiki, buni Ibn Asir o'zini Asadul G'oba kitobida keltiradi. Meni ukam dedi Umar ibn Abu Waqqas dedi Badr g'azoti kuni dedi Badrga endi yozilyapti. Ismlar yozilyapti, kimlar chiqishligi. Shu vaqtda dedi ukam bekinib yurardi dedi. Umar ibn Abu Waqqas dedi. Hmm. Bekinib bekinib yurardi. Nimaga sen bekinib yuribsan dedim dedi. Desam aytdiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam meni ko'rib qolsa, sen yosh bo'layotgan ekansan, seni jangga chiqarmay qo'yishdan qo'rqaman dedi. Ya'ni ukam shunaqa yoshdiki deydi, shunaqa yosh bola edi, hatto uni kamarini men bog'lab qo'yardim deydi. Iplarni o'zim bog'lab qo'yardim, yosh bola edi deydi. Payg'ambar alayhisolam meni ko'rib qolmasin deb bekinib yuribdi deydi. Ha, ko'rib qoldi deydi. Sen jangga chiqmaysan dedi deydi. Deganda yig'ilib turib oldiki deydi, jangga chiqarildi dedi. Jangga chiqib Badr kunida deydi, ukam shahid bo'ldi. Ana shunda dedi, uni yoshi 16 yoshda edi dedi. Uni Amr ibn Abdul Wud o'ldirgan deb aytadi. Qani Alloh bulardan Rozi bo'lsin. Demak, shahidlikni orzu qilishik mana shunday bo'ladi. Mana salaflarda hayotidan keltirdik. Kishi shahodatni demak chin dildan orzu qilishlik bu demak jihodga qatnashdi va unga yordam berishlikdi. Bu nimasi bo'ladi? Ikkinchi turi bo'lar ekan. Ikkinchi xili bo'lar ekan. Demak, bizlarda ham Alloh subhanahu va taolodan so'raymizki, chin dildan Alloh taolo shahidlikni orzu qilishlikda Alloh subhanahu va taolo mana shunday qalb sohibi qilsin. Biz ham chin dildan so'raydiganlardan qilsin va ana shu jihod maydonlariga sutkashlik qilayotgan, kechikayotgan birodarlarga ham xitob qilamizki, tashqarida birodarlar demak jang maydonidan istaylar. Xuddi mana salaf solihlar qayerdan istayapti shahodatni? Shunaqa istaylar. Shahidlikni orzu qilsa qilsa-ku, lekin Azam aytgandek, hozirgi insonlarga hayronsan dedi. Shahidlikni orzu qilaman, qilaman dedi. Ular ba misoli dedi, ularga dedi, ikki qavat uyda yashasa dedi, qalon qalin divanlarda e, yotsa-yu dedi, unga farishta dedi, patnisga solib dedi, shahodat solib dedi, eshigini taqillatsa dedi, otsa dedi, olib qo'ying shahodatni ikkita farishtalarga bersa-da deydi. Shunaqani kutyaptim bo'ladi dedi. U u yeringizga olib borib bermaydi ekan demak shahodat. Shahodatni demak joy maydonlari kelib istaysiz. Va sallallohu ala rasulina Muhammadin va ala alihi va sahbihi va sallam. www.sodiqlar.info